Eta bisu bat hasteko um, behintzat, jakin dezazuen, eh? Estela keskatzerik beroketa klimatikoari begira. Uh, aberatsak baldin baziste, eh? hori errangabedua. Filma fantastiko baten historia dirudi egia erran. Alta, reporter edabidearen arabera, estatu batuetan eraikitze proiektu bat. Pentsatu dute beroketa klimatikotik babesteko lako zerbait. Ugarte artifizial batzu eraikitzeko asmoa lukete Polinesia frantseseko uretan. Eta estatuen gandik independente litaizkenak gainera ugarte horiek, nazioarteko uretan eraiki, solako itxasontzi, ugarte, struktura animaleko batzu. Ekonomiaren garapena, estatuen kontrolik gabe ikusten duten kapitalisten zat paradisu bat. The Sistering Institute elkartea da proiektu horren gibelean, Silicon Valley eskualde hortako buruetan sortu den ideia, argia. Eta diruz betea, iringarria da zenta Joe Quirk talde honen buruak espikatzen duen bezala institutu honen helburuak humanistak dira. Pobreak aberastuko dira, goxe direnak elikatuko eta atmosfera garbituko dute superestruktura hoiek eraikiz. Sinez gaitzan iretzat peintzat, proiektua bera eta zerrean defenditzen dituzten balore humanistetaz. Eta Carles Puigdemont, bestalde euh, aktualitatean da egun sare sozialetan bideo baten gatik. Danimarkan, zela hori agertu zen atzo edabideetan. Eta espanyol batek, behat semandu Puigdemont, han gaindi Danimarkako ostatu batean, dirudienez zentro komertzial batean jaten ari zelarik katalana bere lagunek ilan. Eta Victor Morenok, hola deitzen da, espainol hori, argiki esplikatzen du astapenetik zer duen helburua. Buenos días, soy Víctor Moreno, el pus de mierda está en Copenhague y le vamos a hacer besar la bandera española. Puis de Mierda, español, bandera escutan, beraz urbiltzen da, pues de Mierdataz, berak dion besala, eta galdetu behar dio, hori du burua, musu bat eman dezan Espainiako banderari. Catalanak pixka bat agapaturik, erraiten ez duela eta bar, eta bar. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont. ¿Qué tal? Que sé que te gusta. Claro que me gusta. Cógela y dale un besito, por favor. No tengo ningún problema. Un besito. un besito, por favor. Un besito a la española. Ningún problema con España. Eh, eso me gusta, ¿no? Ah, ninguno. ¿Y la independencia? ¿Por qué? ¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema? No. ¿Y los catalanes tampoco? Tampoco, ¿Que los dejas en la calle? ¿Que ahora están todos peleándose? Vale, satisfecho. bueno, vamos a ver. Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengas un buen día a todos. Venga. bildu matxo bat iteko, hemen espainolez eh, izan den elkarrizketa ontat, elkarrizketa ontan, azken musu, azkenean musu zerbait emaiten dio, banderari, beraz, filmatua da, eta Espainiol, provokatzeileak agortzen ditu, irriarekin entzuten duzuen bezala, eh, giro Bai, honean gertatzen da, eh? karrizketa ez da olako tentxurik senditzen. Giro honean, egarez, Espainara itzuliko delarik presondegia bere bea zela, eh? beraz, Victor Moreno, kaspi duen bezala. Bon, bideo zozo bat funtsian, bo, interes gutikoa. Baina, Espainol edabide gehienek berriz hartzen dutena, kenduz gainera lehen zatia, initzetanik ez dut intzun, puiz de mierda izena, ez dute agertzen, hemen um, uh, amaika telebistak edatzen du bideoa osoki. Dena den, puiz de mont, ez da sartuko lugalde espainolan auto baten kofrean erez, ez da helikoptero ala itxasonti batean erez. Ara zer adieraziduen duen Juan Ignacio Zaido, Espainiako barne ministroak, e, pixka bat monten mugimenduak blokeatzeko helburuarekin ari dira iduriz Espainiako gobernuko kideak. Dena den, Puiz ez du Espainara joiteko azmorik, eh? gauzak argi izan diten, Kataluniako parlamentua du helburu. Ez dakitzenako inbeste, zinema egiten duen Espainiak hortarako. Telbista putz, utz, huts, hitz, Eta laster, gurek izango da eneko bidegain, Euskara batuaz hitz egiteko, berroita marrurte beteko ditu, Euskal Zendiak eh, plantan eman zuen Euskara batuak, eh, batzuek eh, kritikatzen dutena, oraindik hortaz hitz egingo dugu eneko bidegainekin gure kronikan, anartean astertero bezala. Ostiraletan goiz berrin entzuten haldu zuen eh, sorkuntza, kantu sorkuntza, gaur itxasuarek proposatzen dute. Bimila eta emezortzigaren Urte berriak dugu Oriona bukatzeko kantua itsasuarek eh, hautatu e, gaia gosoki gaztetxaren eh, urte betetzea beraz horretan eh, sorkuntza honetan milesker zier ostiralero goizberin entzule batzuek sortzen duten kantua entzungai hemen ere aste hartetan ostirala beraz sortziak eta laurdenetan duzue ondokoaren itzordua eta orain gure kronikalariarekin segitzen dugu. Eta txalde honetan eh, zazpiak bat, ala zazpi galderazko ikurrarekin, eh, eta gurekin eneko bide gain, atxaldeon. hon? Behar bada, mm, gaurko gaia, uh, eh, behorek zazpiak bat egiten duen Itz bat, batuarena, eh, Euskara batua, aipatzea, aipatzeko gogoa zinuen egun, bere urte betetzea delako, aurten, urte betetze bat ospatzen delako, behintzat, berroitama urteak. Bai, e, urrian izanen da hori, eh, Euskara batuak berroitama urte beteko ditu, beraz, aurten, mila an eta sortzian, e, sortu zuten, e, arrantzazun, e, santutegian, oinatin, eta ara geroztik egin du bide e, euskara batuak e, lehen ere izan zit, izan ziren lehen ere euskara batu bat egiteko aleginak eta Euskal beteko ditu ehun urte, heldu den urtean, beraz, bueno, nik uste dut, e, or, badela, e, ospakiztun batzu badirela mm, egiteko. Mm. Eta, etzaki horrekin, nik uste Euskara batuari buruz, e, aurten beharko genukera mintzatu eta gainera bereziki uste dut behar dugula mintzatu. Baitu, memento hontan azken urte guti hauetan, ene ustez prestigio problema bat, edo Euskaldunek ez sobera maite batua, edo batzuk sehazteko, eta hor badira ez da batzuk, eh, azken hilabetetan agertu direnak, eta, bueno, pixkat hortik e, aritu nahi nuke. Hmm. Behar bada, hortan sartu entzin, balio du ala ere horretaraztea e, eh, norketa zendako, e, sortu zen ere, sortu zuten batua? Bueno, Euskara batua Zain dian sortu zen, bultzatzaileetako bat e, txilardegi, eta, bueno, bertze euskaltzain, e, zen euskaltzaina, baina e, baziren ere euskaltzain batzuaren inguruan, eta zendako sortu zen, eta hori importantea da, e, ulertzea hizkuntza baten eh, izaera ea etnikoa den edo nazionala den. Eta alde horretatik gomendatuko nuke liburu bat Jose Manuel Odrio Zolak idatzi, idatzi duena, joan duela hilabete bat edo argitaratua, eta liburu hori da e, euskaltasunari buruzko liburu bat. E, zertan den e, gure euskaltasuna ta orduan ikusten bizikuntza definitzen dela, ez? Hizkuntza batek bizirik ideon behar baldin badu gaurko mendean, gaurko karai hauetan izan behar duela hizkuntza nazional bat. eta e, azkenean milaka hizkuntza badira munduan, e, beraz dira milaka estatu bistan denez, e, milaka hizkuntza bat dira munduan eta batzu e, aski azkajak naiz eta estaturik e, ez izan aski azkajak e, jardokitzeko. Eta hori da Euskal e, Euskararen kasua ez. Euskara e, jemende arte kontsideratu da, eta gaur egun anitze kontsideratzen dute oraino, etni, kultura etniko bat bezala, et, o, izkuntza etnokultural bat bezala, Egan nahi baita, e, etxean ibiltzeko, e, basegi munduan, e, folklorera, folklorera mugatuta eta hola, baina gero izkuntza gisa, e, zaio eman aitortza hori. E, aitortza hori, hizkuntza haundi, hizkuntza nazional gisa hartu dute e, estatuetako hizkuntza nagusiek. E, Frantzian frantzesak, Espainian espainolak, eta Euskal Herriak ezpaizuen e, estaturik e, ba, bere hizkuntza kondena mugatu zuten e, etni, etnizitate hogetara. Gertatzen dena da, e, lehengo garaiko bizimoduarekin eta industrializazioaren aintzineko e, bizimoduarekin, hiri tartzearen aintzineko bizimoduarekin, e, Euskara bezalako izkuntzek e, bizirik irauntzezaketen, basegi munduan, barnealde munduan, e, oraino monologoak, e, eh, monolin, izkun ele bakarrak ziren e, lekuetan, Baina, industrializazioak, iritartzeak, indar hartu ala, hor, eh, izkuntza politika batzuk eh, nagusitzen dira, azken nadiko kronikan ere, urte torta zaritu ginela, pixkate, ekonomiaren hizkuntzak eta lan, lan munduko hizkuntzak eta bai. gauza horietaz. Orduan, hizkuntza nazionala deitzen denak e, baditu tresnak gaur egun, eta azken mende, behar azken egun eta behar eta hauetan, baditu tresnak eh, hizkuntza etnikoak deitzen diren horiek eh e, suntsitzeko. suntsitzeko diot, eh suntsitze horren parte sarturik e, egin daitezken keinuak bizirik irauteko, lapiskat museo bizidun gisa, baina e, hizkuntza e, komunikatibo gisata, balio duen hizkuntza gisa suntzitzeko. Oda, nola bizitzen da hizkuntza bat gaur egungo garaietan hizkuntza nazionala izan Eta nola emaiten zaio naziotasuna hizkuntza hori? Ebe, ahozko hizkuntza eta etxeko edo e, tokian tokiko hizkuntza izatetik hori e, izaiten segitu behartu, baina hori izaiten segitu alizateko behar du bihurtu idatzizko hizkuntza behar du bihurtu izkuntza koesiorako hizkuntza administraziorako hizkuntza e, komunikazio zabalerako hizkuntza eta hori asatzen da hizkuntza estandarretatik. Frantziak e, egin du, frantsesarekin, frantsesa ere estandarizatu zuen, eta orduan eh, badago e, mintzaira bat, idatzira, edo e, alor publikora, e, jendaurreko alogera, e, eh, balio duena. Gana baita etxean ezkira mintzatzen, etxean bezal, ezkira etxean bezala mintzatzen, e, lanean, e, eskolan, e, publiko bati e, mintzatzen gatzaizkiolarik. E, Euskal eta beraz, e, izkuntzak bizirauteko behar du e, idatzizko hizkuntza ere bihurtu. Eta hori pasatzen da estandarizaziotik. Mm. Eta gero, eh, erriaren eh, batasuna ere, bon, biztana, euskal erria, bueno, izkuntza bat, izkuntza komunitate bat eh, izkuntza idatzi bat behar da erreferentea, erri osorako balio duena. Eh, eta orduan duan, eh, euskara batuak balio izan behar du, euskal osorako, eta, eta beraz, euskara batuarekin ere, euskarari ematen zaio dimentsio nazional bat, eh etnizitatetik kanpo eta gainera e, euskararen e, eremu guztia eh biltzen du euskara batuak. Mm. Ba, hor um, euskara batua ala ez batua aipatzen zuen bezala azken hilabeteetan, me pentsatzen eh, badu somaitu urte, ala ere ez tabai da bai ordela, edo behintzat kritikak entzuten direla, Euskara batuari begira, e, ba azkenean Euskara batuak gaina hartzen duela, e, be Euskal Herriak dituen beste berezitasun eri begira, izkuntzaren aldetik diot, eta estandardizazio horrek ere, eh, Beste zapaltze mota bat ekartzena alote du? uh, ez du olako arriskoa ere ekartzen, zure iduriko? Bo, azteko, e, eh, Euskara Batua ez da Euskalkien kontra, eta Euskara Batua erabiltzeak eh, eremu formaletan, eta eremu formalez ari gira, eremu formaletan Euskara Batua erabiltzeak, ez du gana Euskalkia ez erabiltzea eremu informaletan. Neok ez du sekulean Euskalkiak ez direnik baliatu behar. Baina eremu formalean batua behar da. Eta batuaren defentsa, nik defentsa sutsua egiten dut, zeren eta batuaren alde egitea da, baita ere, e, eta hori, politikan sartzen gira, hoge, mm. eh? dena da politika. <laughs> batuaren kontra egitea ere politika da. Batuaren alde egitea da, Euskal Egiaren, e, batasunaren alde egitea, Euskal Egiari e, entitate politiko bat emaitea. Batuaren kontra egitea da, Euskal Herriko eskualde hori guztiak e, entitate politikorik abekoak izaitea, e, ba izaitea e, etnia, etniara mugatzea, eh, tokian tokiko e, berezitasunetara, baina zapaltzeko anitze zegexago da horrela. Eta gaur egun e, den hizkuntza ahemanean, no, frantsesak eta espainolak duten boterea, eh, duela egun urte baino hain izan diagoa, bera, duela berroita urte baino globalizazioaren garaian oino gehiago, eh, Euskarak bizirik irautekotan eh, alako mehatxuen aintzinean, bizirik iraunen du, izkuntza eh, formal gisa eh, bere bidea egin baldin badezake. Ze pasatzen da Euskalkien alde edo Euskarabatuaren... Eh, Bereziki Euskara batuarekiko uzkurtasun hortan. Mhm. Nik uste dut alde batetik e, Euskara batuari leporatzen zaiola artifiziala izaitea. Baina, bertze izkuntzetan ere, e, eh, frantzes formal hori ere, eskualdean anitzetarako artifiziala, e, da, ez dut, jendeak ez dira mintzatzen kajikan, e, telebistako, aurkezleak bezala, ez dira mintzatzen kajikan, e, literaturan idazten dutenen e, moduan. Beraz, E, informala eta formala, tokian tokiko azentuak eta bar, baita frantzian ere e, badituzte. Orduan, Euskal Herrian, nik uste togen beldurik ez dugu laukan behar. Gertatzen dena da, Euskara batuaren aulezia da, konpetitzen duela, lehiatzen duela, frantsesarekin eta espainolarekin, bizkuntza biziki indartsuak e, gure herrian e, komunikazio ofizial gehiena, komunikabide gehienak, administrazioa, bizitza, e, publiko gehiena e, egiten da e, espainolez eta frantsesez eta orduan e, euskara gutienean izanez alabainan gehiago kostatzen zaigu euskara batu hori gure ganatzea eta natural gisa bizitzea. Um, egia da hori ere badela, uh, Euskara batua, pixkat asmatua izan dela, denak bateratzeko helburuarekin eta azkenean uh, nortasunak ere Euskalkiek eta Euskalkiak eh, lotuak diren lujaldeak duten berezitasunak, dituzten berezitasunak ere... Uh, Galtzen ahalita izkela, ere, Euskalkia ala ere garatzen alda batuarekin batera, eh, hori ere defendatzen alda? Bon, Euskalkiak berez batuak ez ditu ahiskoan ezartzen. Hmm. Eta nik uste dut, karbi utzi behar dela, Euskalkiak ahiskoan ezartzen dituzten elementuak dira, frantsesa eta espainola. Eta menturaz etorkizun torkizun urbiloatean inglesa. Ba ez Euskara batua. Euskara batuak ez du Euskalkiak ahiskoan ezartzen. Eta gero behar da, egan behar bat, e, gero eta Euskaldun gehiago bada, e, hirietan hirietan sortzen dena, edo leku erdaldun duetan, edo Euskarak sekulako gibelapena egin duen lekuetan, eta leku egiten ez dute Euskalkirik. Eta orduan, bihurtu da Euskalkia, eta bereziki e, Gipuzkoan eta Bizkaian egin batez, ez, ez da inbertzera basena fajoan eta, e, bera, bihurtu da euskalkia euskaldun e, garbiaren e, e, ikusten dituten inguruan gazteak eta hola, e, euskalkia aldarrikatzen eta euskalkian baizik mintzatzen ez direnak, bera, mm, euskalkirik ez dutenekiko bada alako, nik badut euskara autentikoa. Eta hori bizekin lan jero zaizaiten aldaz. Eta euskalkirik ez duenari, kompleksu batzuk sortzen zaizkio, eta horrek, oraino gehiago ahultzen du gure, gure izkuntza. Mm. Euskara batu bat da, gramatika e, arautu bat, e, ortografia arautu bat, eta ez anitz ez gehiago. Horren nahi eh, lekuan lekuko hitzek aberastu dute Euskara batua, eta aberastu behar dute Euskara batua. Eta horreka bat atxeman, azkenean, ez? Bai, beno, horreka, e, e, zenbat eta gehiago Euskaraz aritu, horreka egonen da. E, bakutsak eh, Euskara Batua berazten du bere ekarpenetik. Mm. Baina ere mu formalera ekartzen baldin badugu, eh, batuan aritu behar Alaxe, Euskara batuaz eh, gaurkoa berroita urte ospatuko ditu urrian. Mil esker, eneko bide gain izan untxar. Ba, edo, eta hitz eta putz emankizunean minutoren eh, buruan gure gomitarekin dugu itzordua, metz lai juzanekin eh, udaleku aipatuko dugu, eh, opor guziz animatzaile berrien bila direlarik, egonaldi zentroen zatzere lau dituztelarik joen urtetik, ustaritzeko aideki dutenetik, eta atxaldeko animazioak era ere eskoletatik kanpo egitekoak, horren inguruan itzegingo dugu gure gomitarekin aixi aldiak euskaraz behar direlarik eta ondotik seiak entzin antzigabe, pampi merkapide gurekin izango da, aste artero bezala adi emankizuna gaur behatziontan zer prestatu duen, edo gaur behatziontako zer prestatu duen, aipatzeko mementuz, bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin maite lopai arestihun entzule gusier. Gaintegi Herriko ekonomi eta gizarte garapenako behatokiak plazaratu dien inkestabaten abea, sekulan beno, bizizale habo bada euskal herian, bi mila hamasei urtetik eta hunatarte hamar mila eh, bizizale habo izan da. Herri gusietan emendatzia izan da, salbu sibeuan urtez urte apaltzen aida sibeoko bizizalen heina. Bakebidia kolektiboak esakin hasi du urtailan hogeita laueko astizken juntako bilkua justizia ministeritzan eta Euskal Ordezkaritzan artekua gibeltuik izendela presontegietako krisaen gatik gibeltze hoi eginda. Zer nahi izanik ondoko egunetan berriz beste hitzorde bat izanen dela hitzemanik izan da. Egundanik aitzinei paro parte batek eh, telebista bat, eh, telebista katean txarkatze berri bat egin beharko du. Antena edo emetor eh, habosenetan frekuentziak kambiatzen dielakoz telebista, satelitez, eh, kablekin edo interneten bidez balin zialdiz, aldiz, kambiamenik, ez da ez, zientzat izan ez nurbeak egiten haldu, hoi telekomandan hartuz edo sartuz menuan eta katen xerkatzia behar da zapatu. Kulturxaleko hitzordietan, Andere Xerora Pastorala emanen die, ekainan hiuan hiriburun, erdi arotik bigarlen erdi txirk arteko hiriburuen istoia kontatuko du, Pastoalhunek lau partetan iganen delaik, benzuntze eta herentsugien lehenda da lau partetan iganen da beraz bezala, hogeita bast eh, jelkaldi ukenen dutu, sortzi kantu, lau batalla eta hiu dansa sorkuntza salhatu die, sujeta Olivia Iparager esperatara izanen dela, Fastual hunen lehen emanaldia izanen da ekainain hiuan hiriburuko plazan, ondoko hitzordia berriekin sari seietan. Itxemandoka. Utsumandokan Charles Bidegain zazpi itoin eranaikin jinen zaiku. Itegun lehen zen mu bat, idipare batek itzultzen altzuena. Carmen Diez mintegi antropologa feministak klarogei kada latiamanen gutu uskal herriko emazten errealitatia aztertuik izan zen gara jalat. Herriko Unistatea sortu berri zen. Bildu ginen zenbait emakume eta gizon bat ere. Prestatu endun ikerketa bat lako egoeran zegoen eh, emakumea Euskal Herrian. Gotzon barandiaran nek Euskal idazle eta Kantar gintza dela eta Gabriel Aresti frankismo garai bete-betian agertu zela. Frankoren altxamendu fasista ematen da eta orduan horre eh, gerra bat pizten da eta falangeak irabazten du eskuin mutur horrek eta orduan Euskara eta Euskal kultura ilunpetara doaz berrogi urte. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! dena abenduan Euskal Irigune Elkargoak bost eskumen berri hartu ditu, horietarik bat da sozial arloa, Beinat kaseno, sozial mailako arduraduna eta Euskal Elkarguko lehendakari ordea, asteazken untako gomita goizberin sortziondatik goiti, haintzin sortziak amargutitan, aekaren sozketa zuzenean. Petzero Euskal Iratietan Asteuntako Petzeroa ba, E, arditxarrotek otoa xeatu, egitek edo otoare Jean-Paul Iriken, laboraria Petxero saioa hor zirara ez eguerditan laur denetan, larun batez goizeko zorzeketo goietan, igande ez eguerdiak aintzin. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, bortizkeririk gabeko egin moldeak eta usaiak dira aipatuak izanen. Mintzalaria izanen da Jean-François Bernardini, imuvrini korsikako talde famatuko kantaria. Joan den azaruan eskualegirat etorri zen ustaritzeko ikastetxerat komitaturik mintzaldi baten eskaintzerat. Astezken agatsuntan, bortizkeriari gabeko egin moldeak eta usaiak Jean-François Bernardini kantariarekin agatzeko behatziontan Euskal Iratietan. Errepika, biaramunian, oren batean iruleiko iratian. Prentsan gai nagusiak ordu honetan eh, gizarte gai bat eh, berriak eh, lehen gai gisa maiten duena otxarkoagako elkarteek arazoa konpontzeko, konpontzeko eskatu dute polizia neuriez arago. Gatazka eta sustut gertakari baten ondotik doen joanen astean bi adinetako pertsona erailak izan direlarik. Eh, Bilboko udalaren, Bizkaiko diputazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren elkarlanerako mainbat osatzea proposatu dute. Bilboko otxarkoagan duten arazoa ez da polizia gehiagorekin konponduko, ala uste dute behintzat auzoko hainbat elkarteek. Joaren hastean ustez hiru adingabeek adineko bi pertsona hil ondotik. Arazoari muinetik heltzeko eskatu dute auzoko hainbat elkarteek eh, irudian uh, egin duten manifestazio jendetsu bat eh, txarkoagan uh, berrian. Erramezala, gainagusi ondoan, Eki alde urbila, siriako kurduen afrin barutiko agintariek armak hartzeko eskatu diete zibilei. Pres gaude, afrin defendatu nahi duten guziak hartzeko eta armak emaiteko adierazidu jesan edo bozera maileak laugarren egunean sartu da Turkiak afrin inbaditzeko asizuen erasoaldia. Kurdistango kantoi autonomoko agintariek mobilizazio oroko gerat deitu dute. Eta siria barneko Kurdistango beste kantoietako erritarrei eskatu diete borrokarat joiteko. Bueltan eta turrean Euskarari dagokion lekua egiteko eusk, eskatu du Euskal, jain, Euskal lortuko dute. MTV Europe Music Awards eh, jaialdia eta Europako Errubiko Challenge eta Champions txapelketako finaletan ere Euskarak toki duina eta aproposa izan dezan eskatu du Euskal Tzaindiaren eskaera hemen berrian. Eta argian eta berrian ere memoria gai hau etxarriko ikerketa eta Nafarroako gobernuari eraso egiteko baliatu du PP eskuineko alderdiak. Oroimen historikoa, gai gusietan eh, azken eh, oren eta egun hauetan. Erlojuaren kontra titulua hemen argian, eh, urko apaolazak idazten duen iritzian historialariak idatzitakoa eta um, hainbat gai hori lotuak uh, frankismoko krimenak ikertzeko helgetako udararen kereila atzera bota duelarik uh, epaileak durangoko bombardaketaren egilean kontrako kereila hartxibatu egindute ere behin-behinean eta bar uh, hor badira hainbat gai hori lotuak argian. Eta gorko paradoxa ere klimaren aldaketaren baina ez kontrako zentroa zubietako erraustegiaren ondoan. Espainiako, erra, e, Espainiako erraustegien patronalak bere burua bataiatu baldin badu Fundazion Ekonomia Zirkular nor argituko da Gipuzkoan erraustegia eraikitzen ari den foru aldundiak bere ondo-ondoan kokatu nahi duela klimaren aldaketaren zentroa. Horrekin abiatzen du iritzia hemen pelio Zubiriak argian. Kostaldeko logika lapurdi kalderat zabaltzea saiestu nahi du EH bai. Hau da titulu nagusi, Lapurdi barnekaldeko luja eta etxe bizitzaren kudeaketari buruz, deia da gaio du EH Baik, bere ustez, beterik diren eh, kostaldeko logika kosta bitarte ere mura zabaltzen ari da, ustaritze, kanbo baita esperetan ere, igiezin egitasmoak biderkatzen direla azpimarratu du mugimendu abertzaleak. Eta kazetan, bigarren gai gisa, larzaketik Notre-Dame de Landera, proiektu inposatu eta behar gabekoen aurkako borrokak eta haratago irupuntiu. Dominika Dagerren iritzia hemen edo analisia proposatua beraz aire portuaren proiektu proiektua utzia izan da, bainan ez horrelako proiektu handien logika. Media bazken ere, Notre Dame de Land eta mm, beste berri bat, eh, autobus bat antolatua dela baionatik abiatuko dena, uh, eh, otxailaren amarrean eginen den elkarretaratze handiaren zat. Eta meia bazken gai nagusi, Kortxika eta Gil Simeoni agertzen da, eh, ez da gobernuaren partetik engaiamendu askari katerabide politiko baten alde. Eh, Gil Simeoniren eh, topaketa frantses ministro, lehen ministroarekin, hemen bilduma bat egiten du meia bazkek. eta Pariseko prokuradorearen hitzak ere emazteak eta aurrak eh, jihad armaturat deituak direla hau da zidoesteko titulu nagusi ordu honetan. Amar minutoren buruan gure gomita gure gomita bai, edo gurekin dena aste artero funtsian Pampi Merkapide lankidea. Adi, eman kizunean, xarri ze musikat talde aurkeztuko duen entzunaraziko do partekaraziko dauku, baina lehenik gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Aixialdiak Euskaraz posible egiten duen udaleku elkartearekin pundua eginen dugu egun, oporretan aste bateko egunaldiak, eskian, ala itxas bazterrean, baita astezken atxaldeko aixialdi zentroak ere kudeatzen ditu elkarteak gurekin. Amets izan koordinatzailea Egun hona. Egia da irratian usu lan eskaintzak baditugula, eh, udalekurentzat eh, eta udalekuren gandik rango dugu, impresio bat da, la eskaera onditzen ari da, beharrak onditzen dira. Eh, bai, guri beharrak handitu zaizkigu laugarren bilgunea ideki dugunetik, eh, joan den urtean uh, ustaritzeko bilgune berria ideki dugu, beraz, uh, opor guziz uh, idek, bilgune guziak idekiak direnez, egia da gure aktivitatea handitu dugula, eta beraz, uh, animatzaile gehiago sekatzen ditugula gara horietan, eta gero udan, udan eta egon zat, behar guti gora bera berdintxuak egoten dira, uh, baina uh, orain arte komunikazioan ez ginen baita espada trebe, <laughs> eta ez ginen baita ezpada hola argiki erraten, ogeita mar bat animatzaile sekatzen ginetuela udako, oita mar, oita marbos bat, uh, hola, uh, lodi horiek, ez ziren baita agertzen, eta... Eta beraz, uh, hori uh, behar abagin eta badugu beti, uh, baina hori uh, berdin, desberdinki komunikatuz. Hmm. Hordean egia da, joen urteko berrikuntza udalekurentzat izan zela ustaritzeko aixialdi zentroaren idekitzea. Eta gainera, justuki, hemen baikira, eh? ustaritzeko egonaldi zentroaren ere pertsona bat sekatzen duzie hor otxaileko porrentzat, eh, norbait intesatu bali da animatzaile lanetarako, bihastez, uh, eh, gaur lau bilgune dira, nola funtzionatzen du beraz ustaitzekoak bere lekoa egin ote du? Bai, berelekoa egiten ari da, poliki-poliki, untxa, uh, eh, bilan baikor bat egiten dugu, eh, lan urte eh, hortaz, uh, familiak ari dira poliki-poliki etortzen, eta, eta, eta berriz etortzen, beraz hori guretzat uh, seinale hona da, eh, publikoa fidelizatzen delarik beti uh, seinale ontzat hartzen dugu, eta horre ere, beraz otxaleko bakantzetan, bilgunea idekia izanen da, beste hiru bilguneak bezala, eta beraz, eh, baliatzen dut ere horretarazteko izen emateak a, ah, libro direla oraindik eta familiek deitzen aldutela ah, izena emateko haien aurrentzat, zaileko ah, bakantzentzat eta beste, beste oporrentzat. Uztaritzeko bilgunaren berezitasuna da oporretan baizik idekia dela, endaia uh, baiona jarritzekoa, miarritzekoa, asteazken ahatsaletan eta oporretan idekia. Mm. Hmm. Larogei garen amarkadan gutxi gora bera biatu zen udalekuren esperientzia, zera, ze garapen ukan duela udalekuk erango zenuke? be, uh, eh, udaleku handituz uh, eh, joan da urteetan zehar, uh, bai proiektuak eta bai egiturak garatuz, uh, asiran laro eta iru urtean, eh, sortu zen eta zen bereziki egonaldien antolatzeko, eh, gurasoan aldetik sortu baitzen, poliki-poliki beraz laro eta iru urtean uh, elkarte desberdintu zen uh, eta uh, urteetan zehar gero uh, egonaldiak uh, garatu, baina baita ere bilguneak ideki, bilgune batekin hasi ahangoitzen gero baionan zena, ondotik endaiakoa, miarritzekoa ideki dugu 2008an, uh, eta hor ustaritzekoa 2008an ama zazpian. Bai. <laughs> Horra, beraz, uh, bai, aktivitatea gara tu dugu, ideian da ah, beti ah, Euskararen erabilpena sustatzea isien bitartez. Mhm. Eta, behazken, uh, urte hauetan ere eskola inguruko jardueran bitartez ere aktivitatea desberdinti garatu da. Eskola inguruko tailexak proposatu baititugu eta antolatu ere bai. eta beti segitzen dugu badugu hainbat urte eh, hainbat anto, urtez antolatuak izan diren proiektuak eh, eh, zinema amabostaldiari pentsatzen dut adibidez, orain zine eskola bilakatzen dena, ez duena gehiago udalekuk bakarrik kudeatzen, baina nala ere parte hartzen du antolaketan eta hainbat augen txokoak eta segitzen ditugu aktivitate batzuk almatu dira, beste batzuk garatzen ari, beraz, mm bada egiteko haino. Bada egiteko, eh, galera bat eduzot, zomat langile urtean zehar, eta zonbat eh, orotara urte guzian, azkenean egonaldi eta desberdinak kontutan hartuz? Orduan, duan, uh, eh, behantza behuzu baditut sifreak uh, justuki biunatan urteko bilana egiten ari baitira. Orduan uh, aldetik... Udalikun 2008 urtean, eunta sei langile desberdinek lan egin dute. Hmm. Eunta sei langile horietatik, uh, badira permanenteak, urte osoan lanean ari girenak, CDD edo CDI kontratuan, uh, eh, ogeita lau bat gira, uh, batzu zinez denbora osoz, beste batzu denbora erdiz, eta zazpi sortzi animatzaile uh, denbora laur denez tap horien animatzeko, eta uh, ondoan, baditugu ditugu, an bimilatan azazpirtan, irurogeita emeretzi, beraz, bat uh, noiztenkako animatzaile uh, eldu zaizkigu uh, udalikurat, bereziki uh, oporretan, uh, bilgune eta ekonaldien animatzea. Tortako ere, lan aldiak erregularki uh, zabaltzen ditugu, be, urtean zer, klarogei bat, uh, um, gazte eh, lan, gazte lanarazten baititu udalekuk. Hmm. Egon, egonaldiak beraz zonbat badira? Mm. ama bi udan eta e, eski egonaldia beraz neguleku hor hotxaileko oporretan eh, egonaldi potolo bat dena, bi alde dira baina egonaldi bat bezala kontsideratzen dugu eh, eta gero ustailan meka ama bi detenitzen du urteak ama bi, ama bi egonaldi antolatzen ditugu. Hmm. Balitaike gehiago egiterik, justuki, zakit eskaera gehiago delakon, adibidez? Hau da, eskaeraren aldetik pentsatzen aldugu baiet uh, eh, oartzen baigira gure egonaldiako oso betetzen direla. Ordan ez denak, dependitzen du, batzak arrakasta kristona dute, bon, eguleko adibidez, haste bakar batez betetzen da, zer gonaldia egun bakar batez betetzen da, bon, bala, urtean egin ginoen egonaldien zat izen emate egun bat, larun bat goiz batez, eh, kanboko uh, eh, salbagar kolegioan, ideian ginoen iskabat sistema aldatzea, eta... Uh, justizia gehiago ekartzea izen emate moduan, altakigo, eh, mm. ealortu dugun, baina formula laire interesgarria txaman dugu, eta egun hortan, oartu dira, bai egonaldi aldi batzu, segidan beteak izan bidela, permanentzia hori, uh, ideia emateko, eh, permanentzia hori goizeko amaretan hasten zen, eta guraso batzu goizeko zazpiak eta atea inzinean ziren haien tukia segurtatzeko, mm. Eh, haien mm. uh, aurrak uh, segur izaiteko egon uh, joan entzirela. Beraz, bai bada eskaera, ero urte guziz baitugu jandu dan bezala egon batzu bestak baino fitago betetzen direnak. Gero antolaketa eta bat da eta kostu bat da egon antolatzea eta garatzea eta hortan eh, hortan zailtasun gehiago bada, animatzaile gehiago atseman behar baita, guk udalekun orain artea utua egin dugu um, zuzendariak, egonalian zuzendariak udalekuko permanenteak izaitea, eta artearen uh, proiektu ezitzailea, edo eh, ezik, proiektuaren kalitatea segurtatzeko, koherentzia eta bar, eh, beraz ezin gira biderkatu nahi bezain bat, beraz eh, ikusiko, ala ere, badakigu badela eskaera bat ere publikoan aldetik, eh, izkuntza aldetik eragina kristona baitu egonaldi batek, Euskararen erabilpenari buruz. Beraz, eh, hori, uh, gogoetatu beharko dugun, nola, nola garatzen aldugun, uh, eh, ara, gure aktivitatea zaitasunetan eman gabe, eta gure proiektu pedagogikoa ari ere uh, koherentea izan, izan ez. Mhm. Eh, horrez gain, uh, eh, ipatu duzulen eh, pixka bat, baina uh, tap delakoak hor aldaketa bat ere gertatzen alitaikelako, ondoko sartzean eskola erritmo aldaketarekin, dura bizpairu urte aldatu zen, lau egun terdiko erritmora pasaziren ikasleak, atxaldeko animazioak sartuz, udalekuk berak ere beraz proposatu, proposatzen ditu, aktivitateak, baina ondoko sartzeari begira aldaketak izaiten alitaizki berriz ere, hori nola ikusten duzue uh, ondoko sartze hori. Ebe erantzunen zain egira, egiko itxen uh, erabakiak urbildik segitzen ditugu, eta se askarenak, uh, behor, larun batean, uh, askak bere erabaki hartu darko luke kontseilua kontsailua delako, eta horren arabera, bai, uh, guretzat eragina izanen du, uh, beha, diakiteko, ea, astazkenak beharitz egun erdiz edo egun osoz idekitzen alko ditugun, gure bilguneak, langi langileen eh, be, lan planingak eta lan baldintzak eh, eta, eta bilguneak adibidez badugu eh, hor uh, zinez gogo eta bat endaiaren zat adibidez gure bilgunea ikastolan dugu Mm. Erikoetxeak, endaiako erikoetxeak, erabaki hartu du lau, egunetan, eh, lau egunetara pasatzea. Mm. Hor, larun batean, askak erabakitzen da du lau eguneter ditan egotea, ebe guk hor bilgunearen zat, arazo bat ukanen dugu astazkenentzat. zat. Horra, mm. beraz badugu zinez, eh, galdera praktiko eta eta eta politikoa gibelean ere, uh, beraz, behar aktualitatea bildik segitzen dugu, beraz, bai, askak erabaki hartuko du ilabete ila ondarean, normalki, eta beste erikoetxeak batzuek hartu bat dute edo hartzen ari dira, beraz, otxailean eh, berantenik uh, eh, diakin beharko dinuke. Eta horren arabera, be bai, berritz, eh, berritz landu beharko ditugu, bai langilean uh, lan, lan orduak, bilgunean idekitzeak, eta eta diru, diru elkartaren, diru egoera, eta, eta bah, badugu, ukanen dugu berritz ere lan. Mm ebe bere aipatuko dugula intxegur, ondoko hilabetean berdin, ea, zer emaiten duen e, emaitzak egada gauzainit aldatzen ahal lituzkela e, ba, bai, bai ikaslentzat, bai burasuentzat, bai erikoentzat, bai elkartentzat, hainitzentzat uh, funtsian. Amets, lehizuzan udalekoko koordinatzailea gurekin ginuen mil esker. Itz eta atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal ratietan. Eta ulektu duze orain itzetaputzen adi emankizunaren tenore atxaldeon, pampi merkapide. Atxaldeon arantxa eta guziedi. Ordean adi xarri behatziontan, zer prestatu dokuzu, berezi? Ebe, <laughs> badira gauza honak, ba? konten izinitaz, be, batzutan. ba, erra merda batzutan. Yes, Eskuale egitik hor, xara azurza, eh, Barcelonan biziden uh, eh, bat, eh, badoken agertzen da, bere kantu bat, uh, dugu, unena, bizukila xaia, botze deja. Bestalde, Amerikar uh, rap soinu saharretan oinarritu den uh, eskoleriko rap talde bat da. Arano Pertsa eta Lengu Ilunak uh, taldekoek ere uh, diska bat uh, aurkezten dute. Eta taupakarekin egiten duten bezala beti eskentzen dute diska osoki, telekarratzen aduzi eta entzuten al hauen webgunetik. Hartz, askoitiako rock talde berri bat dugu. Uh, eh, be, hau eh, iruniako taldeak, egiari eh, zor diska, uh, gitaratzen du taldeak. Gero, uh, talde bat ere entzuren dugu, Humed Hu, uh, Indie Dance... humed Hu. Ha, ados, nork egintzen Horako zerbait. <laughs> Inde dance rock eh, hidukote bat da. Eta iduriz egin dituzte partekatu dute eh, Daft Punk ekin uh, eh, esena konzertu batzutan eta horako. Beraz, aski ezaguna iduriz. Uh, Moon Taxi, tenisiko inde rock talde bat ere uh, dugu. Amerikar uh, Toon taldeak ere folk elektro bere diska argitaratzen du, laugarren lana. Eta Zone Libre, ezagutzen duzia hau, Serge Tessoge da mm, lehen Noir Desiren alizan gitarista. Eta proiektua badu aspalditik, eh, La Canaiekin, eh, Mark Nemur eta olako uh, eh, kantari rap lariekin, egiten dute rap akustikoa, hotxe. Mm. Eh, akos ez ere da saxofono joilea zena ere uh, delirio batzu egiten zituen noar dezirekin ere. Mm. Eta beste uh, kornet eh, joile bat edo saxo berezibat ere diotzen duen mederik kolinion. Beraz, elgarren artean egin dute proiektu uh, biziki biziki hon bat. Mm. Noar deziren musika maite balima zinuten, eta ez balima usie gehiago haien filosofia maite. <laughs> Ebe hor bada atera bide bat. Ados. Uh, Fargon, eh, arkor metal talde bat, uh, eta traktor talde alemana da, idukotea, rock stoner, egiten dute hor, fuz deitzen da, lako efetu bedesiekin, pedala mm. soinu bedesi bat ateratzeko. Eta, suediak bikote bi bat, fin, dira asteko, baina laukote bezala dira taulen gainean, First Aid Kit taldearen uh, ez duen ezagutzen, hori ezagutut bakarrik diska berri unekin, biziki gustuko dut. Hala, ah, ba, entzuten duguna. Hala, hori da. Eh, eh gusua da, eh? Bai. <laughs> eh, maite dut suediak metala, bena olako kantariak ere uh, maite ditut. Ez dut zuminekinen, ez? Eh. <laughs> <laughs> Hala, hori guziak eh, gaur entzuten lanko be ebe adi eman kizunean. Ebe untxa, First Ed Kit, eh, taldearekin agurtzen gira, xarri hartio. hartio, adi. adi. I lost you, didn't I? First I think I lost myself. locked in a memory, holding that mirror, searching for some kind of certainty that you were just the same as everyone, but you were wrong, and it hurts. sure that they would last standing once ticket stubs and written notes and photographs. where are you? In here somewhere I cannot go. Gari Tzordua Pampi eta bere disko guziekin gaueko behatzitan. Adi, eman kizunaren zat. horrekin agurtzen zaituztet itzordua bihar, bostak eta seiak artean, hastezkena izanki, bi hastero gurekin dugun joan etxe barria, normalki hori izango da, argazki, argazki solas eta eta beste, horren eh, bateko saio batean, sorpresaz beterik etorriko gira seiak, mementuz Euskal Irratietan. Euskal Irratietan.